Сура Аз-Залзала. Сотрясение. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. إذا زلزلت الأرض زلزالها Когда земля содрогнется от сотрясений, وأخرجت الأرض أثقالها когда земля извергнет свою ношу, وقال الإنسان ما لها и человек спросит, что же с нею, يومئذ تحدث أخبارها в тот день она поведает свой рассказ, потому что Господь твой внушит ей это. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم В тот день люди выйдут толпами, чтобы узреть свои деяния. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его.